Параграф 6. Упражнение 1. Произнесите. Анг, Мангал, Танг, Анк, Бангал, Чангул, Сангя, Санграм, Чунги, Санг, Сангхия, Кангхи, Джангха, Сангхарш, Анк, Ланка, Санкоч, संकलन पंकज संक्षेप संक्रमक पंखा संख संख्या श्रृंखला इनको उनको अनब्याही अनगिनत पनपा